Денеска ќе зборуваме на тема кој ќе остане. Се уште некако духот ме води во тој правец. Кој ќе остане во тие тешки времења, кој ќе обстане и кој ќе може да обстане, ќе да остане на вистина. Матеј, 10 глава, почнуваме тука да не губиме време. Читаме од први стих. Исус ги повикува 12 ученици. И ги повика своите 12 ученици при себе и им даде власт над нечистите духови да ги изгонуваат и да исцелуваат секаква болест и секаква слабост. И ова се и да на 12 минат. И сега ги кажува. На крајот вели со Јуда Искариот завршува кој ја го предаде. Исус ги повикал своите ученици и им дал власт и сила. И читаме потоа од пети стих. Исус ги испрати и тие 12 мине им нареди, говорейки, не одете по патка на народите, не влегувате во град на Самријаните, туку нели почнете првин од Израелевиот дом. И одејки, седмиот стих, проповедајте и кажувајте дека се приближи Царството Небесно. Исцелувајте ги болните, воскреснувајте ги мртвите, очистете ги лепрозните, изгонувајте демони, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Исус ги повикла 12 ученици на почетокот и видите каква сила им дал. Само една споредба, кој кој од нас истерува демони тука? Кој кој од нас има дар да исцелува? Ако се споредуваме, ќе речеме, Овие, ако треба некој да се спаси, мислам, ако нешто... Еве ги, тука се. Повикани 12. Одиме во Лука 10 глава. Тука Исус повикал уште една многу поголема бројка. Први стих. Потоа Господ определи 70 и ги испрати по двајца. Не читавме за Магари времето во 10 глава на Матеј се спомнати двајца по двајца, учениците кои се бројат и двајца по двајца. Секој се двајца по двајца. И овде вика, повика 70 и ги испрати двајца по двајца пред себе во секој град и во секое место каде сакаше да отиде. И сега читаме таму подолу од 17 стих, а 70 се вратија, значи сега се враќаат од работа, испратени биле, завршиле тој ден работа, се враќаат со радост и рекоа, Господи, и нечистите духови ни се покоруваат во Твое име. Значи, и овие имале страшни дарови. Истерувале демони. А тој им вели, види што им вели Исус, го видов сатаната како падна од небото, како молња. Што сака да им каже со ова? Кратко нешто ги подсетува на Луцифер. Немате многу да се занесувате. <laughs> Значи, знаете, човекот има таква... А, такви сме едноставно. Ако нешто ни појде, ако нешто ни иде, ако за нешто не бива и ќе полетаме во облаци. Ги подсетува. Го видов Луцифер, сатаната како падна од небото. Како молња. И тоа, како молња, знаете, во секунда може да паднеш. Ако заборавиш на тоа, кој ти ја даде силата? Кој те повика? но, но тоа не е темата. И вели, ете ви давам власт, дори им дава власт уште да газите, вика, на змии, на скорпии, на секоја непријателска сила и ништо нема да ви напакости. И сега 20 стих, но не радувајте се на сето тоа, дека духовите ви се покоруваат, туку радувајте се дека вашите имиња се запишани на небесата. Е, тоа е битното. Да, точно е, ние не може да се пофалиме, баш имаме секој од нас по некој дар, ние може да се пофалиме со вакви работи, ама најбитното е да имињата ни бидат запишани во книгата на небото, книгата на животот. И ете, може би заради таа гордост, па и Господ знае, внимава Он на кого што ќе му даде, а сака да не спаси, тоа му е крајната цел – И сега, значи, повикал 12, па повикал 70, вкупно двајца. повикани. И им вели, радувајте се тоа што имињата ви се запишени на небесата. Тоа е најбитното. Тоа треба да ви влее радост. Сега ако отвориме таму во Јован 6 глава, малку и подосна ќе се бавиме со оваа глава пак, значи ќе се навратиме на таа глава, на дело таа глава, Шеста глава, 17 стих, се однесува сега на оние 12, на апостолите, на учениците, кои што први ги повика. Што вели во 17 стих? Исус им одговори, зар не ве избрав јас? Е сега, сака да каже, ој стих, повиканите и избрани, 12. Зар не ве избрав јас? 12 мина, дојден од вас е гјавол мислики на Јуда Искариот, нели? Пишува во 21 стих, така завршува оваа глава. Значи, ги повика 12, ги повика 70. Од овие 12, отпаја еден, повикани и избрани. Секавате на стихот во Матеј 22.14, пак ќе оспомнам, никат не е тука, но во позитивна смисла, он често пати знае да каже, Мнозина повикани, малко умина и избрани. Тоа е стихот 22.14 од Матеј. Зошто мнозина се повикани, малко умина и избрани. Но ви, еве, гледаме дека и од избраните па може да отпадне некој. Значи, уште некој елемент нешто фали не достига тука. Еве, Јода, ако зборуваме за Јода, знаете колку Исус се трудил околу него, како и кон, околу секој од нас, затоа што сака, повеќе од се сака да спаси. Но Јуда не попуштил, останал <clears throat> до некои своји слабости, сребролюбието пред се, и попуштил дури на крајот го издал Христа. Се секавате на онаа параболата, значи, кога царот ги повикува праќа повик, значи, преку своите слуги да а, ги повика први на оние кои што биле поканите на свадбата на својот син, и знаеме двата повика се одбиени, кои што во преносно смисла се однесуваат на евреите, кои што го отфрлиле Месијата, и тој повик, а потоа вели, одете, вика, и се ше ке најдете на раскрсница, доведете на сватбата. И постоја гледаме еден кој што влегол таму без сватбена облека. Во Откровение Јас сега се ве подсетувам само на нешто од предходните теми. Еве, ќе отвориме пак да не, да не кажувам на памет, сепак, кога го цитираме Словото, има повеќе сила. Од Гредене 3.5 се вели Кој победува ќе се облече така во бели облеки и нема да го извршам неговото име од книгата на живот. Јуда, неговото име не останало, за жал, запишено во книгата на живот и знаеме како трагично заврши. Зато што не победил. Јуда не победил. Не ги победил тие своји недостатоци и маари. Оној кој што ќе победи, се облекува во Христовата праведност. Всушност, победата е пак преку Христа, Мегутоа, оној кој што ќе соработува со Господ. Стикот вели, кој што ќе победи. Јован 3.16, ако го читаме, вели, зашто Господ толку го возлюби светот, Значи, во некоја смисла, повикот, евангелскиот повик, како што видовме во параболата, е упатен до, ка, до кого? До цел свет. До секого. Секој што живее на оваа планета. Зашто Бог толку го возлюби светот, но сега Господ ја намалува таа група и вели, та секој што ќе поверува, нема да загине, туку ќе има живот вечен, значи, ќе прими живот вечен. Повик, повикан, избран, еве ги избрали 12, ама еден отпаднал, не победил. Односно, не ни бил верен. Да, а во копнеш на вековите Елен Вајд вели дека Јуда е сам дошел, меѓутоа во Јован 6.17 сепак читаме дека 12 ги избрав. Исус вели 12 мина кој што ги избрав, но еден меѓу вас, од вас е ѓавол. Значи, конечниот избор сепак бил Христов. Значи, да не се буниме тука. Да, Јуда сам дошол, ама Исус не го отфрли, туку сепак го примил. Во таа смисла избран. Ке видите на што, кој ке, ке почека, почекате во крајот, па да ке видите што мислам. Кога велам дека не е доволно да си повикан и не е доволно да си избран. Не секој што е избран исто ке ке неговото име ке остане запишено во книгата на животот. И сега се враќаме во Јован 6 глава и да видиме што се случува овде. Значи, Исус почнува една тешка беседа овде да кажува, која често пати ја беседиме и ние за време на обично на света вечера кога имаме. Ја да читаме таму од 51 стих. 6 глава Јован. Јас сум живиот леп што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леп, ќе живее Довека, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело што ќе го предадам на животот, за животот на светот. И тоа што идејците вика се препира меѓу себе и велеа како може овој да ни го даде своето тело да го јадеме? Па не сме ние канибали. Многу лошо го разбрале што сака да каже Исус. И така е со секој од нас, ако кога читаме или проучуваме, не читаме внимателно и не бараме помош од Духот Свети, може многу лесно да разбереме едноставен стих. И еве пример ќе кажам за сите оние кои што имаат проблем околу тоа дали Светиот Дух е личност или не е. Јас вчера спомнав дека со Атанас имав една кратка дискусија затоа што не сакам да губам време многу на такви теми и му го цитирав стихот од пета глава дела апостолски, таму на почетокот нели за Ананија и Сафире кога доаѓаат со измамата за парите од нивата, не ги носат нели сите пари така натаму. И што им вели тамо Павле ли беше, кој беше? Не, вика, го, излажав, а, го излажавте светиот дух, а подолу два стиха вели, вие не, не ме излажавте мене, не излажавте човек, туку го излажавте Бога. И не знам стаја тука што не е јасно, а некого не му е јасно. Потоа во деветата глава дел апостолски исто имате. Светиот дух, преку два-три пак спомнато Бог. Не само што е Христос, тој Бог. Мислам, дел од Добро, во ред, значи сега тоа е малку дигресија од темата, не ми е тоа темата, сакам да кажам, Господ јасно зборува, ама, нели, духовните работи треба духовно да се тумачат. За жал, евреите телесни го слушаат и велат, ој, повикува на канибализм, па ни не сме канибали да сега го јадеме, да јадеме тело, не знам, и што да правиме. Ние многу добро знаеме денеска што е тоа и и што се случува тука за време на света вечера. Како и да е, и подолу оди со таа беседа Исус, И таму завршува до 59 стих, вели ова го рече кога поучуваше во Капернаум во синагогата, и вели 6 стих, мнозин од неговите ученици, пазите ученици, мнозин од неговите ученици, од оние кои што он ги повика, може многу лесно да предпоставиме дека тука еден голем дел од тие 70, што? Рекоа, тешка беседа е, кој може да слуша? Бидејќи Исус знаеше во себе дека неговите ученици негодува, заради тоа им рече, зар ова ве соблазнува? сигурно сте доживеале некојаш да слушате не знам, проповед или дома, или не знам, и, и може би да, да, да се соблазните. Ама не да се соблазните од тоа што можда говорникот, а, не знам, ќе каже нешто што не треба да каже. Ти изговори некој збор што не е соодветен, може би, од оваа говорница, па не знам што е. Туку ќе се соблазните од самото слово. Ќе бидете погодени, ќе бидете навредени, може би, повредени од самото слово. И Ке кажете, ова тешка беседа, на вистина. Така реагирале. Повеќето од учениците, мнозино неговите ученици, штом го чуја тоа, рекоа, тешка е оваа беседа, и Исус им се обреќа им вели, зарем ова ве соблазнува? И што вели потоа 66 стик подолу? тогаш мнозина од неговите ученици се вратија и не одеа веќе со него. Мнозина од неговите ученици, мнозина, мноштвото, се врати и не одеа веќе со него. Интересно е сега ова. Дали зборувавме како успеа Ное, како успеа Енох, еве Михе и минатиот пат го спомнавме, како успеа да издржат до крај во тие време, времења на неволи, затоа што одеа со Господа. Овие се соблазна, едноставно веќе немаат што да бараат, изгледа барале нешто што ете едноставно не им се исполнува во Исуса, преку неговите зборови сватиле дека не е тоа тоа и престанаа веќе да одат со него. Овие биле повиканите. И потоа подолу ќе им каже Исус од 67 стик, вели им се и на 12 мината и повикани и избрани да не сакате и видаме да, да, се отидете. Симон Петр му одговори и му вели, Господи, при кого да отидеме? Па ти имаш зборови за вечен живот. Ние, нели, поверувавме и познавме дека ти си Христос, Сина живиот Бог. Исус му одговори, зар не ви избрав јас, е повторно стих 12 мина, но еден од вас е гјавол изборуваше за Јуда Искариотски. Да не сакате и вие да ме оставите, вика. Знаете ли Елен Вајд дека кажува дека во времето на криза и големите неволи, повеќето од верниците ќе ја напуштат црквата. Така пишува. Кој ќе остане тоа? Повикани. Сите ние сме повикани, на повикот сме одговориле. Сите ние сме, фала, фала на Господа, сме се задржале, значи сме избрани, може да кажем. Ама како ќе издржиме сега до крај? Кој ќе остане? Ќе останеме ли? Господ сака да останеме, секако. Дори ако читате во книгата Последните настани, а, меѓутоа не е она скратеното издание, значи што го издадовме, кој што е за пријатели, туку она постарото издание, каде што ја има онаа глава за решетање лесно се памти. Значи, првиот цитат од главата Решетање во последните настани, Елен Вајд каже овакво нешто. Свечено изјавувам, пазите, свечено изјавувам, дека денес, во тоа време, неизвено, меѓу 20 верници, дали има и еден, чие што име, вика, би можело да остане запишено во небесните книги. Замислите во тоа време, значи една, една дваестина, да речем, во тоа време. Од 100, колку доаѓаат? Пет души. Во Македонија има 500 верници, 5 по 5, 25. 25 души, замислите си. Кој ќе остане? Во Гециманија читаме, меѓутоа нема потреба од 26 глава таму во Матеј. Пред нели самиот самото апсење, после а, светата причест во горната слово. Исус ги остава осумте ученици, значи веќе Јуда е отиден, знаеме. Излезе да го предаде. Осумте ученици ги остава таму негде крај влезот во Гециманската градина и тројца зима со себе. Кој вообичајно ги зима, нели? Петр, Јаков и Јован. И ги зел тројцата со себе и им вика, останете тука со мене и бдејте. Исус ја чувствува кризата, доаја, неволјата доаја. Треба да се бдее, треба да си буден. И отишол понатаму, паднал на колени и се молил знаеме, она негова молитва, Господе, ако е можно, нека ми одмине оваа чаша. Пазите, еве го, Исус во наше тело. Со наши слабости. Дори и, и он вика, ако е можно да ме одмине чашата. Ама како победува? А е многу битно. Но, нека биде сепак Твоја воля, Господе Се враќа назад, овие засполе. И пак им вели, Станете зашто спиете, бдејте. Моето срце е длабоко нажалено. Знаеме какви значи, маки преживува Исус овде, дури капки на пот и крв му течат од челото. Сите греуи решава, значи се решава судбината на целото човешто во таа градина Гециманија. Сите греуви врз него натоварени. Ние не можеме тоа да го разбереме, наистина, што се случувало, с какви маки поминува Исус овде, и повторно оди, и повторно се моли, и пак се враќа нас, и овие пак спијат. Петр, Јаков и Јован. Во време пред самата криза. И пак оди, и пак се моли, и потоа се враќа и им вика, станувајте. И кратко после тоа се, се случува апсење до него. Знаеме Петр што направил. И окако го апсат, Што вели? Исус предходно тоа го најавил, па Петар нали вика, оу не, нели кога вика дека ќе ударат по пастирот и овците ќе се разбега. Петар, не, било кој да, сите да се соблазнат, ја нема да се соблазнам тебе. И Петар се обидел во своји сили нешто да направи, меѓутоа после апсот Христов, кој останал со него. Сите се разбегаа, како што каже Исус. Кој остана? Исус остана сам. И тоа како да беше малку, па нели за да се плати таа откупнина, е сега да сватиме, значи да да да уште повеќе во во сршта а што направил Исус? Како да беше тоа малку, пазете, а тој цело време додека се молеше во Гециманија бараше некоја човечка помош, тоа е природно човечки, значи кога сте во криза, кога сте во проблем, да да да сакате да да, да бидете барем сослушани од некој. Да ви се најде некој, ама немало никој. Господ требало да прати ангел, како што вели Елен Вајт Внимавајте, значи, кога сте сами некоја чувствувате, ке се сами во тешкоти, Господ ќе прати ангели. А, сигурно. Но тој бил оставен сам, збориме од луѓето. И потоа, како да било тоа малку па на крстот Голгоски, кога умрел, бил оставен и од Господ. Вели Господ се одвратил од него. Лицето го одвратил. Од гревовите, всушност. Иако му беше мило, нели, да, да пострада, затоа што тоа беше во планот совршено смислениот план. Исус остана во таа криза. Иако беше тоа голем тест, затоа викаше Господе, Господе, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Тоа е голем тест, некојаш ќе се соочиме со големи тестови во, нашата, во нашиот живот. Може би Господ ќе го бара и најмилото од нас, на оно што ни е најомилено, не знам што и да е во нашиот живот. Сетите се на Аврам што побрал Господ од Аврам? Па најмилото Исак. Аврам додржал. На крајот му вели, ете, веруваш, значи, стварно веруваш, вистински веруваш. Откровение 17 глава. Еве што е потребно. Оно што е круцијалното, оно што ги одржало и Ное, во предпотопниот го одржало Ноја во предпотопниот свет, иако бил исмеван, иако бил прав, правен луд, замисли 120 години, сам со оние 7 души од своето семејство, значи 8 души нас против цел свет. и минатиот пат видовме со што се соочил, со какви притисоци за да попушти и да каже пред Ахав, така како што рекле другите 400 пророци, значи да го изложи, односно да му каже на Ахав она што Ахав сака да го слушне. Некаков тест бил Михеј, како и тој успел. Како успеале Седрак Мисах и Авденаго, замисли си да изговорат такви зборови да кажат, ние знаеме дека Господ ќе ни избави од печката, ама и ако не ни избави, нема да клекнеме пред тебе. Што е тоа што ги одржало? Иосиф, еве, имате примери. Што вели Откровение 17 глава? Откровение 17 глава, неколку пати веќе ги цитираме овие стихови. Тоа е последното време, тоа е нашето време, кога тие 10 цара заедно со зверот делуваат и се собираат, стануваат едномислени, се, се прави тој нов светски поредок на земјата. И што вели тамо 13 и 14 стихот 17 глава Откровение? Овие се истомисленици, па ќе му ја предадат својата власт, сила и власт над зверот. Овие ќе војуваат против јагнето. Цел свет, мноштвото, тој нов светски поредот се дига против јагнето, се дига против Господа, па нели гледаме? Што прават? Ја газат, ми се чини, Абе, еден обичен човек во светот кој што ете па, малку, малку од малку разбира што е морал, а се уште, фала на Господа, има луѓе кај нас што се конзервативни, таква не е средината и, и знаат што е морал, а, па, па, па од тоа што случува околу нив, не можат, не знам, не знам, не знам, ќе, ги доведе тоа до лудило. Ако, ако, не, ако немаат некоја потпора да се држат за нешто посилно, како што е Бог, кој што е семокен ја, ја врегаат интелигенцијата, ја вре, го, го врегаат нашиот ум со тоа што го прават. А камо ли, што му прават на Господа со тоа? Му пркосат со разноразни закони и глупости. И вели ке завојуваат, овие ке војуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи, зашто тој е господар на господарите и цар на царевите. А со него се Што вика стикот? Повиканите, избраните и верните. Но е беше верен. Ако немаше вера, но е ќе издржи ли 120 години? Да ја проповеда громогласно онаа порака за спасение на човештвото. При сите тие смевање и така натаму. Или Јосиф, или Седрак, мислеха веднага, Данило, да не, да не го забраваме, еден куп други, значи, Сите читете ги во 11 глава евреите, сите се спомнате тие. Повеќето, мислам, херои на верата. Не е доволно да си повикан, не е доволно да си избран, туку, доволно е, туку потребно е и да си верен, и тоа верен да издржиш до крај. Што вели во Матеј 24.13? Ајде, тука негде ќе превршиме. 24.13. Матеј 24.13. И тоа е интересно е после кој стих оди ове. Некако, секако тоа е контекст и тоа потесен контекст. 13 стих вели, а кој ќе издржи до крај, ќе биде спасен. Значи, не до утре, до задутре, не, до крај треба да се издржи. А без да имаме тесна заедница со Господа, без да одиме со Него, па макар биле и соблазнати, макар биле и навредени од некои зборови, меѓутоа, Тука е Бог да ни даде сила, да се скршиме наполно и да живееме, да прифатиме секоја реч што доаѓа од неговата уста и да живееме по, по неа. Видите кој е контекстот 12 стих вели и заради многу беззаконија, заради многу беззаконија и љубовта ќе олади. Значи, ние се движиме во тој правец. Беззаконие, неморал, а, насилства, сетете се на Ноево време, значи, предпотопниот свет. Каков свет бил тоа? Любовта, ќе оладе, беззаконијата ќе се умножи, но оној кој што ќе издржи до крај, во што? Па во любовта, во Христа, во науката, во верата, тој ќе биде спасен. Кој ќе остане? Останал Исус, ќе останат оние кои што му се слични на Христа, кога вели овде завојува овие истомисленици против јагнето, јагнето ги победи. И со него се оние. Кои се тие оние? На последокот тоа ќе бидат 144.000 кои што одат, го следат јагнето во секој чекор. Одат еднакво со него. Тоа се тие кои што ќе издржат. Затоа што му веруваат целосно, затоа и го следат. Ке те следам, мамо, спасе, како беше песната. Дека Господ ни помогне. Идат времења кога наистина тешко ќе биде. Може би и ден денеска ние се сочуваме со проблемчиња, да кажам тако, така. Замислите си, а, замислите си, еве, ајде да не се взимам јас за пример, но еве, што за еве некој таму работи за, за 200 евра, плата, и сега му доаѓаат и му велат, само ти откажи се, само кажи Хейл Caesar. <laughs> Што што викам. Значи, поклони му се на Цезар. Не 200, 2000 евра плата ќе имаш, значи. Еве ти искушение, значи. Или пак, ќе добиеш и тоа, и тоа, и стан, и куки, и не знам што, ама сабота, знаеш, мора да работиш. Тоа се тие тестови на кои што може би ќе не идеме во живот. Тоа се ситни во споредно со оно што доаѓа. Треба да останеме верни. Ние сме повикани, фала на Господа, што сме одговорили на повикот, сме и избрани, сме се задржале, тука сме, но да останеме до крај. Со Христа се е можно. Амин.